Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հերթական ապատեղեկատվությունը։ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը անդրադառնում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Հադրութում պատրաստվում են ԼՂՀ անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձին։ Հաթերքում սկսվել է արտադրվել հաթերք ֆուդ անվամբ բնական սնունդ։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի արևմտահայերենի հայագիտության գիտահետազոտական կենտրոնի բարերարները հանդիպել են բուհի կազմի հետ։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի ազգային ժողովի մի խումբ падգամավորներ այսօր միջնորդություն խնդրագիր են ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին։ Արցախի առաջին եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանավորումը փոխարինելու ազատությունից զրկելու հետ չկապված խափանման միջոցով։ Պատգամավորները հաշվի են առել Ռոբերտ Քոչարյանի մատուցած ծառայությունները Արցախի եւ Հայաստանի պետականաշինության գործում։ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցով փոխելու համար ստորագրահ հավաք են իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորները։ Ստորագրահ հավաքին միացել է 46 падգամավոր։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը հայտարարություն է տարածել, որում հերքում է ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցների, մասնավորապես Հագին ազգայքում հրապարակված տեղեկատվությունը։ Ի պատասխան ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցների, մասնավորապես Հագին ազգայքում հրապարակված տեղեկատվության, թե իբր հայկական կողմը ཐակցնում է գետնատնակում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով արկա կորուստները, Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը հայտարարում է, որ վերջին օրերին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական կայուն իրադրություն եւ որևէ արտարոց պատահար տեղի չի ունեցել։ Իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը ընդունեք որպես ապատեղեկատվության հերթական անհաջող փորձ։ Ասված է Պաշտպանության բանակի հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուսական ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների ընթացքից։ Նա նշել է, որ կարգավորման գործընթացը առաջ տանելու համար անդրաժեշտ է առարկայական բանակցությունների ակտիվացում գոյություն ունեցող ձևաչափի հիման վրա եւ արկա օրակարգի շրջանակում։ Բրյուսելում կայացած հանդիպումը դարձել է իմ նոր հայ գործընկերոջ հետ առաջին բովանդակալից շփումը։ Ինչպես ես արդեն նշեցի, մենք նպատակաուղղված ենք արդյունքի եւ պատրաստ ենք շարունակել այդ ուղությամբ ակտիվ առարգայական երկխոսությունը։ Այդ հանդիպումների վայրերը եւ ամսաթվերը տեխնիկական պահեր են, որոնք քննարկվում են համապատասխան կապի գծերով, նշել է Մամեդյարովը։ Ադրբեջանի արտգոսնախարարը նաև պատասխանել է հարցին, թե արդյոք նախատեսվում է Մոսկվա-Բաքու-Երևան ձևաչափով արտգոսնախարարների հանդիպում, քանի որ Ռուսաստանը համարվում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի հիմնական միջնորդը։ Կրկնեմ, Ադրբեջանը բաց է երկխոսության համար բայց դա պետք է լինի բովանդակալից եւ պատասխանատու բանակցություն նպատակաուղված արդյունքի, նշել է նա։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ 1992-1996 թվականներին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Ռուսաստանի նախագահի նախկին լիազոր ներկայացուցիչ ՀՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը ապրիլ անցյալով թե ապագայով վերտարությամբ հոդվածում գրել է, որ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը անդրադառնում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Նեզավիսիմայա գազետայում հրապարակված հոդվածում նա պնդել է, որ պատահական չէ, որ Ադրբեջանը օգտվելով Հայաստանում բարդ իրավիճակից փորձում է մեղադրել Երևանին հանդիպումների եւ բանակցությունների տապալման ու հետաձգման համար։ Արցախի ազատագրված 7 շրջանները հայկական տարածքներ են, չեն կարող վերադարձվել, բայց եւ չպետք է հանձնվեն։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Նրա խոսքով Արցախի հարցի քննարկումներում նկատվող ակտիվությունը հատկապես ակտիվացավ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումից հետո։ Անդրադառնալով Արցախի կարգավիճակին նա նշել է, որ մշտապես կարևորվել է Արցախի անկախությունը, սակայն ավելի կարևոր է ազատագրված շրջանների նկատմամբ վերահսկողությունը պահպանելը։ Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ հաստատվել է ԼՂՀ անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձի տոնակատարությունների կապակցությամբ շրջանային հանձնաժողովի կազմը միջոցառումների ծրագիրը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ըստ կողմնորոշման, առաջարկները համայնքների ղեկավարներին ստեղծելու համապատասխան տեղական հանձնաժողովներ եւ ապահովել նախատեսվող տոնական միջոցառումների ծրագրերի մշակումը եւ այն ներկայացնել շրջանային հանձնաժողովին։ Հադրութի վարչակազմի կուրսան եւ սպորտի ու մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժիններին հանձնարարվել է համատեղ մշակել եւ իրականացնել հանրապետության անկախության պատմական նշանակությանը ներված միջոցառումներ։ Իսկ դիզակ շրջանային քերթի խմբագրությանը ապահովել տոնակատարության նախապատրաստման ու անցկացման միջոցառումների պատշաճ լուսաբանումը։ Օրվան եվրոպ միջոցառումներ եւ հանդիսություններ անցկացրեն հադրութի մշակույթի տանը պաշտպանության բանակի զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում շրջանի քրթական եւ մշակութային հիմնարկներում Շրջանի բոլոր ուսումնական հաստատություններում 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին պարապմունքը կնվիրվի հանրապետության հրճակման 27-րդ տարեդարձին։ Կկազմակերպվի խաղաղության դասեր։ Սեպտեմբերի 2-ին կազմակերպվի այցելություններ հադրուտ քաղաքի հուշահամալիր, սեպտեմբերի 2-ին տեղի կունենա հանդիսավոր ժողով Արտուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարանում կկազմակերպվի հուշ ցերեկույթներ նվիրված Արցախյան շարժման եւ գոյամարտի նվիրյալներին։ Տողի եւ Հադրութի արվեստի դպրոցների Հադրութի մանկապատենական ծերտագործական կենտրոնի սաների մասնակցությամբ կկազմակերպի համերգներ, ցուցահանդեսներ, հաստագրական ֆիլմերի դիտումներ։ Տոնական օրերին կկազմակերպեն սպորտային միջոցառումներ, իսկ ազատության հրապարակում տեղի կունենա տոնական համերգ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շուրջ 1 ամիս առաջ Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղում սկսել է արտադրվել Հաթերքֆուտ անվան բնական սնունդ։ Սպարողների շրջանում ինչպիսի արձագանք է ստացել բնական մեղրից պատրաստվող այդ սնունդը, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հաթերք ֆուդ ընկերության հիմնադիրն է ծնունդով հաթերքցի Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանող Սամվել Միրզախանյանը։ Ինչպես ծնվեց բնական սնունդի արտադրությամբ զբաղվելու գաղափարը, մեծ զրույցում երիտասարդ գործարարն ասաց. Հունիսի 8-ին մեկնարկել էր հզոր հաթեթ ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակը հզորացնել չնացնել հաթեթ համայնքը, հաթեթը հզորացնելու համար կային բազմաթիվ նախագծեր, նախագծերից մեկն էլ հենց հաթեքը աշխարհի ներկայացնել իր էկոպրոդուկտով։ Էկոպրոդուկտ ստեղծելու մասին գաղափարները կային մարտ ամսից, ծրագրի վրա աշխատել եմ 5 ամիս, իսկ քանի որ մենք նախ այդ հզոր հաթեք ծրագիրը որոշեցի հենց պրոդուկտի անվանումը դնել հաթեք ֆուդ, ի պատիվ հաթեքի եւ հաթեքի ճանաչելիության բարձրացում Սամվել Միրզախանյանի հաղորդմամբ արտադրվող բնական սննդի պատրաստման նախագծի վրա աշխատել են սննդաբաններ, մարքետոլոգներ, բժշկական ոլորտի մասնագետներ, կատարվել են նաև արտադրանքի բաղադրամասերի բիոքիմիական անալիզներ եւ վերլուծություններ ստացեցի էկոպրոդուկտը, որը բնույթով եզակի է շուկայում, հեղինակային է, նրա վրա աշխատել են քանի ամիս շարունակ, աշխատել են սննդաբաններ, մարքետոլոգներ, բժիշկներ, ընտրվել են այնպիսի մթերքներ, որոնց համաժամանակյա օգտագործումը տալիս է Երևանի քաղաքի անգամ ավել դրական արդյունք Իդեպ, ի սկզբանե արտադրանքը նախատեսված է եղել երեխաների համար որպես առողջարար եւ լիարժեք սննդակարգի պարտադիր մաս, սակայն հիմնադիր տնորենը նպատակահարմար գտավ, որ այն օգտագործեն նաեւ երիտասարդ եւ տարեց մարդիկ։ 90%-ը նախատեսված էր երեխաների համար, քանի որ դրա բացական հետևանքներն էլ այն են, որ այն ունի հրեշաց ինտերատոգեն ազդեցություն, ունի փաստքեղային ազդեցություն, լտալ ազդեցություն եւ փաստորեն վտանգի պատկերված մեր ապագան, քանի որ նախատեսված էր մանուկների համար եւ մանուկներն էլ մեր ապագան են։ Որոշեցի ստեղծել այնպիսի product, որով այդ մանուկները օգտագործելով առողջ սնունդ կունենան երազանց առողջություն, նորմալ բնականոն աճ եւ առողջ ապագա։ Նոր սննդի մեջ արկա են մեղր, ծիրանի չիր, դդմի սերմեր, ընկույս, պնդուկ, արևածաղկի սերմեր եւ նուշ։ Սնունդն առաջին անգամ ցուցադրվել է հուլիսի 15-ին հաթերքում կազմակերպված Ժենգյալով հացի փառատոնին, որի ժամանակ էլ եղել է հյուրասիրություն եւ վաճառք։ Իլուրումն նշեմ նաև, որ 1 ամիս առաջ 145 տարայով արտադրվել է բնական սննդի առաջին խմբականակը, իսկ ներկայումս այդ ցուցանիշը հասնում է 500-ի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում տեղի է ունեցել հանդիպում բուհի արևմտահայերենի հայագիտության գիտահետազոտական կենտրոնի բարերարներ Լուտովիկա եւ Յակոբ Այնթապլյանների հետ։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել համալսարանի ռեկտոր Վարդան Հակոբյանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Լուդովիկա եւ Յակոբ Այնթապլյաններին, նշելով, որ նրանց շնորհիվ է Արցախում բացվել արևմտահայերենի հայագիտության գիտահետազոտական առաջին կենտրոնը։ Վարդան Հակոբյանը նշել է, որ կենտրոնի գործունեության արդյունքները արդեն տեսանելի են։ Ներկայումս կենտրոնը հաճախում 30 ուսանող, նրանք մասնակցում են անվճար տարբեր դասընթացների։ Կենտրոնում դասախոսություններով հանդես են գալիս Արցախի, Հայաստանի եւ արտերկրի նշանավոր մասնագետներ։ Կառույցը ծառայում է նաև որպես հայագիտության կենտրոն եւ այստեղ ուսումնասիրություններ են կատարվում ուսանողների եւ դասախոսների կողմից մասնավորապես ասել է Վարդան Հակոբյանը եւ ավելացրել, որ իրենք հպարտ են, որ օրեցօր Արցախում ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում արևմտահայերենի ուսուցմանը։ Գրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը խոսելով Արցախում արևմտահայերենի ուսուցման դրվասկի մասին նշել է, որ տասնամյակներ շարունակ արցախցիների մոտ կարոտ կար դեպի արևմտահայերենը։ Կենտրոնի առաքելությունն է ուժեղացնել արևմտահայերենի ուսուցումը։ Բանաստեղծ սրտաբան բարարանագիր Միացյալ Նահանգներից ժամանած բարերար Յակոբ Այնթապլյանն ասել է, որ բացելով կենտրոնը իրենք նպատակ են ունեցել մեծ ուշադրություն դարձնել հայերենի դասական ուղագրությանը, քանի որ այդ խնդիրը արկա է եւ այն առաջնահերթ լուծում է պահանջում։ Հադրութի շրջվարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ շրջենտրոնում կազմակերպվել է Մաքուր հադրութ խորագրով միջոցառում շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանը ասել է, որ մաքրման աշխատանքներին մասնակցել է ավելի քան 40 հադրուցի։ Նրա խոսքով միջոցառման մասնակիցները մաքրման աշխատանքներ իրականացնելով հադրութի ազատության հրապարակից քայլել են դեպի շրջենտրոնի 7 կրան կոչվող տարածք։ Ըստ նրա նման միջոցառումները նպատակ ունեն քաղաքը դարձնել ավելի մաքուր եւ գրավիչ, ինչպես նաեւ ուշադրության կենտրոնում պահել պատնամշակութային հուշարձաններն ու բնությունը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Հուլիսի 30-ից օգոստոսի 6-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 196 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 95 տեխնացին բնույթի 13 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 32 արտակարգ դեպք, այդ թվում դռան բացում 17, վեյլակի բացում 2, հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Հուլիսի 30-ից օգոստոսի 6-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 97 դեպք։ Հրդեհի հետևանքով զոհվել է 1 քաղաքացի։ Օգոստոսի 2-ին ժամը 11:08-ին Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի ահազանգման կենտրոնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ համայնքի տարածքում հրդեհ է բռնկվել։ Նախնական տվյալներով այրվում է 4 խոտատարածք, որտեղ էլ հայտնաբերվել է Մոխրաթաղ համայնքի բնակչի դին։ Կատարվում է հետաքննություն։ Տեղի է ունեցել ջրահեղձման 1 դեպք։ Օգոստոսի 5-ին ժամը 17:25-ին Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից ճգնաժամային կառավարման կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտակերտի շրջանի Խաչենի ջրամբարում տեղի է ունեցել ջրահեղձման դեպք, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայր են մեկնել Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժինների փրկարարները եւ փրկարարական ուժերի վարչության արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը։ Փրկարարական աշխատանքների արդյունքում Խաչենի ջրամբարից ջրահեղձման վայրից մոտ 800 մետր հեռավորության վրա փրկարարները հայտնաբերել եւ ջրից դուրս են հանել Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ Արամ Սարգսյանի եւ Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ Արմեն Հովակիմյանի դիերը։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 4 դեպք, դուժել է 4, զոհվել 1 քաղաքացի։ Օգոստոսի 2-ին ժամը 17:35-ին ահազանգ է ստացվել, որ Ստեփանակերտ քաղաքի Մամիկոնյան Դավիթ փողոցների խաչմերուկում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար եւ կա տուժած Արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը մեկնել է դեպքի վայր օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ տեղի է ունեցել վրաերթ, որի հետևանքով դուժած Նանար Գասպարյանը մահացել է։ Պարզվել է, որ ժամը 17:30-ի սահմաններում Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ Վիկտորիա Ավետիսյանը իր վարած Nissan Note մագնիշի ավտոմեքենայով վրաերթի է ենթարկել նույն քաղաքի բնակիչ Նանար Գասպարյանին օգոստոսի 4-ին ժամը 12:50-ին Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Ստեփանակերտ-Ասկերան ավտոճանապարհի 5-րդ կիլոմետրի վրա տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Իրար են բախվել Արմեն Մովսիսյանի վարած ՎԱԶ 2107 մակնիշի եւ Արարատ Գալստյանի վարած Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաները։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենայի ուղևորներ Նաիրա Մկրտչյանին Էմմա Հովանիսյանին եւ Բադրատ Հովանիսյանին տեղափոխել են Իվանյան համայնքում գտնվող զինվորական հոսպիտալ։ Ըստ բժիշկներից ստացված տեղեկության, դժվարների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած ալիզենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 3 դեպք է գրանցվել։ Բոլոր դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։